akajisi kakera akajisi kakera agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi amahoro mwebwe mwese nshuti namwe bakunze ibiganiro bya radiyo isanganiro kaze muri kino kiganiro agashitsi mu gashitsi cy'uno munsi tugaruka ku ntambo y'abarundi bita sebeya dushimikira cyane cyane ku bigize iyo ntambo sebeya ryaritambwa turaba abagize iyo ntambo nicyo baba bajejwe mu gihe baba ariko baratamba aho tuyisanga eka mbere n'igituma muteramanye na uwimana claudine na hakizimana jeanne bose bo mu ntambo ndangakaranga sebeya bita komeza karanga kiburagane bo ku mutumba wa siza aho bivugwa ko iyo ntambo yamuka ni muri komine n'intara ya makamba kuri Miko muri kumwe nanjye jerome hakizimana sangwa ikaze intambo y'ikirundi y'akaranga k'iburagane kuko iburagane hari imigwi novuga myiza myiza izwi neza n'ibiri hariho umugwi w'agasimbo nabo ugatambwa n'abahungu cyangwa abagabo hama intambu ya sebeya igatambwa n'abakenyezi ni imigwi rero ndangakaranga k'iburagane na cyane cyane mu ntara ya makamba birumvikana mbega hoho ni kubera ikibashimye ko iyo ntambo yo kwitwa sebeya ntibatore irindi zina igituma batoye iyo ntambo iryo zina sebeya ni intambo idatamba abantu bose ni intambo iki. turabiraba ni abantu batamba nka sebeya yazananye hehe mbega niho yatanguriye yoba yatanguye ryari twebwe abantu baritwigishije harimo umuntu umwe dutambana avuga ko yayitanguye mu bantu ba kera kandi akuze adafise abako n'abakazana avuga ko igihe bayitangura bari bakiri inkumi icyo gihe barajya n'ibujumbura mu bintu by'amahiganwa hanyuma natwe niho basha batangura kutubwira bati e ngo tubyure se biyatubigisha akaranga k'iburagane twahora dukoresha mu myaka ya kera baca barabitwigisha natwe dushya tujyamo tujya ko kanatsinda nindi mitumba yagerageje kutwigana ariko ntibashobora gushikiriza nk'ibyo twebwe tubwira bisigura ko muguma mufise akantu k'iwanyu mwisangiye ego nk'uko arumviriza iradiyo muri kano kanya atarashika mu ntara y'amakamba muri komine makamba ngo abone iyo ntambo yasebeye ingene muyitamba ndagusabe muyitubwire muyimubarire mubwire ingene muyitamba ku buryo nawe nyine ashobora guca yumva akorageje gutahura ingene bayitamba intambo ya sebeya kuyitamba ni ubuhinga n'umwete mwinshi kuko udakomeye mu mafyigo udakomeye mu gikaraza ashobora Sebeya. udakomeye mu mavi mu kirenge nkomere ntuwitamba kuko urashobora gutamba wafashe mu mafyigo wagaramye ugakoresha igikaraza ukaja uduza amaguru cyane umva ni ubuhinga bukomeye ndakomeye rero iratandukanye n'izindi ntambo nk'akarorero nka jewe nari nakuriye mu ntara za ruguru ingozi nari menyereye intambo y'ingozi nko kuva kuri gerere naratamba nkiri muto nshitse ino kubera n'isanzwe ifise umwete wo gutamba mbona sebeya ntacyo ndayiga ku nguvu kugeza ubu naho noba afise inda ndayitambana mm, byiza cyane none muri ko muratamba ibihe bimenyetso mukora urabona nko mu ngoma barazunze amazosi bagasimba mwebwe muri sebeya n'ibihe bimenyetso mukora kugira ngo bikarumviriza muri kano kanya ace yiha ishusho y'umuntu itambwe mu kuyitamba urabanza ukazunguza ibitugu wabifashe hanyuma ugaca ufata mu mafyigo ugaca ugarama hanyuma ugaca uduga cyane ukoresheje amano ukaduga hejuru cyane hanyuma ugaca rero uvuza n'ifirimbi bigaca biza birahura na bya bimenyetso uri kuragira yego ikibazo cyanje kandi ndakibaze hakizimana jeanne asanzwe arongoye umugwi wa sebeya jewe aho ntanguye kubona bayitamba kubera twebwe ubu batubonye benshi bakadushima mu manza zose baradutumira bakaduhamagara ubu mu minsi mikuru yose iberengaho ku mugwa mukuru w'intara ku ikomine ari umushyitsi ari umuntu wese w'umushyitsi avuye mu yindi ntara cyangwa urubanza rwose rw'intara twebwe basha badutumira ubu rero tugeze no mu mahiganwa yo ku rwego rw'igihugu igitega turajyayo n'ubu turareka guhiganwa turaba ba mbere twimirije kujya mu yindi ntara mbega dufate nk'ubu nk'umuntu afise nk'urubanza rundi nk'ubugeni cyangwa urundi rubanza akifuza ko umugwi wa sebeya wo ku mutumba wasiza uja kumuryohereza urubanza mwebwe murashobora kwitaba ubwo butumire ndetse mukanabikora twebwe ubu umugwi wacu si uwo gukinisha ntabwiye yuko hari umugwi ukomeye udukeneye umugwi wacu ufise komite uraza ukabisaba cyangwa ukarunga ikikete ribisaba kubera dufise komite tuca tuvugana kuko ntiturungika bose arashobora kuvuga ati nkeneye abantu cumi cyangwa mirongo ibiri tukamenya abo turungika ntiwaca amenya n'ingene aduhemba kuko urumva yuko atakira umugwi wo gukinisha w'abana takaretura abantu b'abamama dufise urugo ubu twavuga ati ni nk'akazi umugwi wacu wasebeya umaze gutumwa ko no mu ntara urumva papa atari umugabo woroshye mm. turakotwa ubu mm. eh, hanyuma turakunze kubona imigwi usanga yisangije abayitamba ugasanga ni abahungu gusa cyangwa abakenyezi gusa abandi bitemerewe mbega intambo ya sebeya bose baremerewe kuyitamba cyane ntushobora kwemera ko harimo abamama n'ubu harimo abantu bakivuga ko bamwe batarajya kubaka ni ukuvuga ari intambo ya sebeya umugabo abishatse arashobora kuyiga kuko anagiyemo abantu baratwenga rwose hoho bakaryoherwa bidasanzwe aho nyine hari akajambo numvise ukoresheje ngo umurungutsi mbega umurungutsi ko ariko baratwumviriza adashobora gutahura icyo ari cyo ubabwira ko ari iki hanyuma uca ubwira ko unatubwira n'ibikorwa by'abagize uwo mugwi mu gihe bariko baratamba kuko twamaze kumva ko bigabajuye uhere ku wowe nyine usanzwe uri mu basanzwe bazitunganya indirimbo dusanzwe tuzifise uwo munsi gusa hagize ikibaki tuca tumenya kuri za ndirimbo twari dufise tuca tumenya andi majambo duhingurira ko eh, indirimbo dusanzwe tuzifise nyine murakoze kuri radiyo intambo ya sebeya muriko muraraba iyo bifise akamaro akahe haba kuri mwebwe musanzwe muyitamba eh, ku bandi banyagihugu kuri komine intara kamere n'igihugu akamaro ka mbere tumariye nihereye ko nka jewe kuva ntanguye muri uyu mugwi nawugiyemwo ngiye kubaka aho hantu isiza mvuye ngaha ahantu hitwa iki igahosha maze gushika isiza ntararonka n'umwana n'umwe ca ninjiramwo naho batubwira ibikorwa ikizi ngoma turajyayo kuryoshya ibirori abandi bariko barakora icyo navuga tumariye intara no muri komine kenshi ku munsi mukuru w'abakozi dutonda inyuma y'abakozi ba komine ndumva yuko mumaze gutera imbere none mwemwe ko muraraba intamba ya Sebeya mubona ibandanye itera imbere murabye n'aho yari iri mu gihe n'aho iri ubu mubona imeze gute twebwe icyo tubona intambo ya sibe yatumye dutera imbere ubu turageze yaho kajya kanote baduha dushobora kukaziganya umwe agize ikibazo tugafashanywa ugwajije cyangwa ufise urubanza muri uwo mugwi tugafashanywa hmm. igitungwa tukakigura kikazoduteza imbere hmm. ikindi kintu nacyo biratuma kweri umumama agira amagara meza kuko uguma witunye muhira urazirama imitsi iraziba mm. aha mbere tumaze nk'iminsi tudatambe tuca amaraso arahava amera ukuntu mm. eh, ni siporo ikomeye umumama mm. turakunze kubona intambo zimwe zimwe zifise ibintu zigenda zihuriye ko batuve imbere ntibagende ego turiko dutera dusozera kino kiganiro cyacu nashaka rero tubwire muri make ikintu mubona mwebwe eh, nk'abatamvyi bo mu mugwi komeza karanga kiwe uragane musange mutamba intambo ndangakaranga sebeya mubona cokogwa bobafasha kugira ngo intambo ya sebeya ibandanye ijya imbere kandi yameho mu gihugu cy'u Burundi jewe n'ukuri ikintu mbona ubu bodufasha nk'ubu nyakubahwa niwe yatuguriye umwambaro haheze imyaka ine yaratuguriye uwo mwambaro kubera tuguma dukenerwa buri munsi uwo mwambaro waheze turipfuza yuko kuko yaduteye iryo teka akadushima iyo turonderera uwundi mwambaro ntatwibagira tugume hafi yamye ari umubyeyi adukunda sebeya aturonderere n'ingoma idunda cyane mhm. eh, izo dufise zashaje mhm. kandi murazi yuko abamama dukenera twinshi naho baduha ako gahera ducamwo ibintu byinshi mhm. twongera kugura umwambaro no kugura ingoma turifuza no kuri bodo umwambaro wundi mm. ibyo twose aba ntamwe mwumva mwakongera ko kuri ibyo avuze mu kumwunganira ngoma ndondere sebeye aca aradukura isitsi aratuzana ati nyakubahwa umukenguzi amateka alveri yantumye muguzi twe rero gushika ubu ahantu ubu twari twitwa umugwi wiwe niyo mm. tubonye harya muri stade atangura kuramukanya ngo wa mugwi wanje mm. rero twashaka dutera kamo ko umwambaro yaduhaye waheze kugira ngo ashobore kudufasha aturonderere umwambaro mushyashya kuko ubu ntabwo tugeze ko tugeze ku ntambwe yo kuguma dutumwa ko dutumwa ko kandi byiza twuba tuberewe kandi twese twambaye neza kugira ngo intambo yacu ibandanye itere imbere natwe tubandanye twiyumva tubone ko dufise abadufashe mu mugongo hmm. ni na hano ikiganiro gashyitsi cy'uno munsi giciye kigarukira twagarutse ku ntambo y'abarundi ndangakaranga bita sebeya bivuga ko yamuka mu ntara ya makamba twarabye cyane cyane ibigize iyo ntambo byaritambwa eka mbere n'igituma mu kiganiro cyacu kizokurikira tuzogaruka ku ndirimbo zikoreshwa muri iyi ntambo ya sebeya badusigurire zimwe muri zo n'ubutumwa buba burimwo ndabashimire mwebwe mwumvirije iki kiganiro